You watch your feet for cracks in the past. Evet, iyi akşamlar. 94.9 Açık Radyo'da zamanlar değişirken Bob Dylan müzikleriyle Yarım Yüzyıl isimli pazar akşamı programımız. Kaçıncı bölüm oldu bilmiyorum. Altı abi onu tutuyordu bölümlerini ama baya epey bir bölüm oldu. Ee, devam ediyor. Bir başka bölümüne hoş geldiniz diyelim. Ee, bir Radiohead parçasıyla açtık ama. İsmen e, Subterranean Homesick Alien isimli bir Radiohead parçası. Bob Dylan'ın da Subterranean Homesick Blues isimli parçasına öyle isim olarak bir atıfta bulunan parçaydı. İçimizden geldi, öyle açısımız geldi bizim de. Evet, bu sefer de böyle olsun dedik. İyi akşamlar, ben Güven Güzeldere. Ben Deniz'de Mahir Ilgaz. Ee... Bu akşam altı yok. Ee, herkese selamlarını gönderdiğini ama ben söyleyeyim. Evet e, gene müjdeli bir haberle sizlerleyiz. <laughs> Bob Dylan'ın üçüncü stüdyo albümü ve bu albüme ilişkin e, tüm diğer kayıtları da bitirmek üzereyiz. Ve e, nasip olursa bu programda bitireceğiz. Evet programımıza ismini veren albüm The Times They Are Changing bu akşam bitecek. Albümün kendisi iki hafta önce bitti aslında ama albüm için kaydedilmiş fakat albüme girememiş outtake denilen parçaları e, çalmaktaydık. Bu akşam da e, bu şekilde Bob Dylan'dan dört parça çalacağız. E, iki tane de e, işte ilham kaynağı olan ya da e, bize ilham veren parça daha var. Bir tanesi Radiohead'in Subterranean Homesick Alien'dı. Bir de Paul Clayton'dan bir parça çalacağız ve böylece Bob Dylan'ın bir başka yüzü Another Side of Bob Dylan dördüncü stüdyo albümüne galiba gelecek hafta gelebilecek hale geleceğiz. Evet Bob Dylan da e, protest şarkıcısı personasını da aslında geride bırakmış olacağız. Son derece hızlı bir şekilde adamın aslında bu personaya girmesiyle çıkması e, yani bir an içinde denebilecek kadar kısa bir zaman. Gerçekte de öyle oluyor zaten ee, şeyde 50 sene önce de öyle seyretmiş hemen hemen. Ee, Ve fakat yani şeyde tabii söylemeden geçmeyelim. Bu bir sene içinde edindiği, yükselttiği, e, işte içine yerleştiği, daha sonra da e, alasmaldık bile demeden çekip gittiği personanın etkisi işte hani neredeyse 50 yıldır falan sürüyor. Hala kendisini ihanete uğramış hissedenler var. E, Hatta e, onunla evet, ilgili de biraz daha program içinde e, daha da fazla e, konuşma fırsatı da bulacağız. Bu mikrofonları bize verdiler. Bunları konuşalım diye zaten. Ee, şimdi sıradaki parçamız, Radiohead ile açtık programı ama sıradaki parçamız e, Bob Dylan'ın yine bu Times Era Changing için yaptığı kayıtlardan e, Suze isimli bir parça. İsminden de anlaşılabileceği gibi e, Bob Dylan'ın o dönemde artık epey uzatmalı hatta uzatmasının falan da kalmadığı e, sevgilisi e, Suze Rotolo için yazıldı. Kuvvetle muhtemel. Herhalde. Herhalde. E, bu ilginç bir parça çünkü Dylan'ın çok fazla enstrümantal parçası yok. Bu bir enstrümantal kayıt. E, işte rivayet olunur ki hani başka bir parçaya dönüşecekmiş. Öyleydi veya değildi bilmiyoruz ama zaten parça tam olarak da tamamlanamıyor kayıt. Çünkü e, kesiliyor. E, adam böyle e, stüdyoya giriyor bir öksürük krizine giriyor. İşte e, prodüktörüne kes işareti yapıyor. Parça orada kesiliyor ve ilginç bir şekilde ama daha sonradan da e, işte üstünden bayağı bir 40 sene falan geçtikten sonra yayınlanacak bu toplam albümlerden bir tanesinde kayıtları toplayan albümlerden bir tanesinde yanlış hatırlamıyorsam bu biyograftaydı. Galiba evet. E, yer alıyor. E, öyle bir kayıt olmasına rağmen tabii biraz esprili bir şekilde parantez içinde de öksürük şarkısı The Cough Song adında da bir açıklamayla bir ek isimle beraber yer alıyor. Eee ilginç bir özelliği yani sadece enstrümantal olması değil aynı zamanda bu Bob Dylan'ın gitar tekniğini artık sergilemeye başladığı e, şeylerden e, farklı bir gitar tekniğini sergilemeye başladığı e, bir parça. Aslında yani bu gitar tekniğine e, Dylan dinleyenler e, aşinalar. Hard Times in New York Town, He Was a Friend of Mine, Worried Blues, Moonshiner, Don't Think Twice It's Alright, One Too Many Mornings, ee, ve Suze parçasında e, bu tekniği e, kullanıyor. Bu bahse konu teknik e, Piedmont Blues denilen e, bir e, pene kullanmadan parmakla çalınan çalma tekniği. Bunun tabii ki en e, Bob Dylan'ın bunu alıyor. En e, ünlülerinden bir tanesi Elizabeth Cotton. North Carolina'lı. E, North Carolina'lı. E, kendisinden de büyük parça çalmıştık. Çalmıştık önceki zamanlar. programlardan bir tanesinde. E, bir diğeri de Mississippi John Hurt. Kendisi e, pek alakası olmadıysa da Piedmont bölgesiyle bu tekniği uygulayan bir e, sanatçı. Şimdi çok da fazla daha da uzatmadan The Cuff Song dinleyelim. just before I coughed. It's, it fades out. Thanks a lot. I'll note here, faded cough. Bob Dylan'dan Öksürük şarkısı dinledik. The Cough Song, e, Suze ya da e, buradan herhalde çıkartılacak ders... Stüdyoya e, suyla girir stüdyosuyla girin bir. Eğer e, böyle yarıda kalmış bir şarkı parçası sonradan yayınlansın istemiyorsanız onu sildirin. E, Olmaz ama o. Ha, ya da <laughs> evet aslında hani sineğin yağın, sinekten, sineğin yağından ne derler? Sinekten yağ çıkarmak gibi böyle becerileri olan bir insansanız evet öksürerek yerde bıraktığınız şarkıyı bile değerlendirebilirsiniz. Ben beğendim ya. <laughs> ben de evet. Yani iyi ki var aslında. evet. Tabii niye olmasın. Fena değil. Bir de şey e, esprili o sondaki öksürme muhabbeti falan filan da evet. şeyler hoşuma gidiyor benim. Şey gibi arka plan gibi hani albümün arka planı gibi geliyor insana. Ee, ama dediğimiz gibi e, aslen şey tabii e, yani işte bu Piedmont Blues e, tarzının e, çok da parlak olmayan bir örneği kendi için teknik olarak bakıldığında hataları falan da barındırıyor. Ama Piedmont Blues denilen bu e, gitar çalma tarzı folk revival için epey önemli. Çünkü e, Elizabeth Cotton e, yani yetişkin hayatının büyük bölümünü Seeger ailesi için Lomax'lar ve Seeger'larla bir şekilde münasebet içinde veya onlar için çalışarak e, geçiriyor. E, haliyle e, Peggy Seeger'la e, Pete Seeger'in kızı e, bu tarzı kapıyor yine. Bu e, müzik türünü e, epey e, destekliyor. E, Peggy Seeger e, şey vasıtasıyla e, neydi adamın adı ya? Evan Mac Evan McCall vasıtasıyla McCall, e, evet. e, Britanyalı. E, işte Britanya folk müziğine de bağlantılı. E, e, onun eşi çünkü ileride oluyor. E, haliyle e, bu Piedmont Blues tarzının bayağı bir günümüz pop müziğine e, bu singer-songwriter veya şarkı yazarı e, ve işte şarkıcı geleneğine e, bayağı ciddi doğrudan bir etkisi de buradan olmuş oluyor. Böyle bir ufak arkeolojik bölümde ekleyelim dedik şey. Evet bir de yani hani biz söylemiştik e, demek için olmasın ama bütün bu ismi geçen insanlar Ewan McCall'da, Elizabeth Cotton'da, e, Mississippi John Hurt'te. Bunların hepsinden bahsettik, çaldık. E, program arşivlerimizden e, hepsi bulunabilir. Merak edenler oradan bakabilir. E, o arşivleri de bir güncellemek o, lazım. Evet, e, <laughs> güncelleyeceğimiz e, sözünde yine tekrarlamış evet, olalım. E, önümüzdeki hafta, daha doğrusu Cuma gününe itibaren bir e, arşivleri güncellemeye başlayacağız. Twitter Artık. hesabından da duyururuz. Duyururuz. Zamanlar değişirken ya da Dylan Altı Açık Radyo etiketiyle e, Twitter hesabımızı takip ederseniz e, bunların hepsinden haberdar e, olacaksınız. Evet neydi şey bu diziler için diyorlar ya binge watching bizim için de binge listening tarzı. ee, zamanlar değişirken partileri yapmak isterseniz Eyvallah ya Allah sabır versin. <laughs> Öyle yapacak insanlar. Amin. Peki e, Suze isimli parçayı geçtik. E, şimdi geleceğimiz parça ilginç bir parça aslında. Güzel de bir e, parça Percy Song. E, neredeyse 8 dakikalık bir e, parça. Konusu ilginç işte e, hikaye olarak. E, adamın biri... E, ölümlü bir e, trafik kazasına sebep oluyor. İşte kendi e, büyük ölçüde kendi sorumlu olmadan falan filan. Ve 99 yıl e, cezaya çarptırılıyor. İşte e, Illinois'nin meşhur Blues Brothers filminden de hatırlayacağınız Juliet veya Joliet nasıl okunuyor bilmiyorum. Evet ama. Joliet galiba. E, hapishanesinde e, işte hikayeyi anlatan mahkumun bir arkadaşı bu şarkı içinde e, şeyi e, bu cezayı çok ağır buluyor. E, yargıcı e, ikna edemiyor. Dolayısıyla e, alıyor gitarını şarkı söylüyor. E, işte gaddar, rüzgar ve yağmur şeklinde şarkı söylüyor. E, bu rüzgar ve yağmur parçası da aslen e, Paul Clayton isimli bir folk şarkıcısı. Dylan'ın da erken dönem arkadaşlarından, yakın arkadaşlarından Paul Clayton'ın e, seslendirdiği bir geleneksel folk şarkısı. Paul Clayton e, dediğimiz şahsiyette ilginç ona döneriz. İsterseniz e, parçaya kulak verelim mi? Ekleyeceğimiz başka bir şey var mı? Ee, parça bittiğinde... Ha bir bir şey ekleyeyim ben. Tabii bu adaletsizlik veya adalet vurgusu e, Dylan'ın işte ilk dönem personasına bugün artık tamamlayacağımız geride bırakacağımız bu protest şarkıcısı personasının temel e, yanı. Sonrasında da aslında hani siyasi mesajı bir kenara bıraktığında dahi işte bu sıradan insanların günlük yaşamlarında karşılaştıkları adaletsizlikler e, vesaire hep bir temel e, temel tema olmaya devam ediyor. Bob Dylan parçalarında bunu da e, eklemiş olalım tekrar. Evet Bob Dylan'dan dinliyoruz Percy Song. Bad news, bad news came to me where I sleep. Turn, turn, turn again, saying one of your friends is in trouble deep. Turn, turn to the rain and the wind. Tell me the trouble, tell me once to my ear. Turn, turn, turn again. Juliet, prison in 99 years. Turn, turn to the rain and the wind. Oh, what is the charge of how this came to be? Turn, turn, turn again. Manslaughter in the highest of degrees turn, turn to the rain and the wind. I sat down and wrote the best words I could write. Turn, turn, turn again. Explaining to the judge I'd be there on Wednesday night. Turn, turn to the rain and the wind. Without a reply, I left by the moon. Turn, turn, turn again, and was in his chambers by the next afternoon. Turn, turn to the rain and the wind. Tell me the facts, I said without fear. Turn, turn, turn again. a friend of mine would get nine, nine years. Turn, turn to the rain and the wind. A crash on the highway flew a car into a field. Turn, turn, turn again. There was four persons killed, and he was at the wheel. Turn, turn to the rain and the wind. And I know him as good as I'm knowing myself. Turn, turn, turn again. And he wouldn't harm a life that belonged to someone else. judge spoke out of the side of his mouth. Turn, turn, turn again, saying the witness who saw, he left little doubt. Turn, turn to the rain and the wind. And it may be true he's got a sentence to serve turn, turn, turn again. But 99 years, you just don't deserve. judge jerked forward and his face it did freeze. Turn, turn, turn again. Saying, could you kindly leave my office now, please? Turn, turn to the rain and the wind. The room was funny and I stood up so slow. choice except but far to go. I played my guitar through the night to the day. Turn, turn, turn again. And the only tune my guitar could play was old, the cruel rain and the wind. kuvvetli kayıt geliverdi. Ee, Bob Dylan'ın Times Era Changing'e giremeyen e, stüdyo kayıtları arasından seçtik. Yine Percy Song 7 dakika 44 saniyeydi. Yaklaşık 8 dakikaydı. Parça Girse epey de, de girermiş yani değil mi? Evet şey, tabii tabii. Kalite tabii, olarak. Bayağı güzel bir parça. Ee, şey bir önceki parça bu Suze parçasında o yarıda kesilen öksürüklerle o parçada kullanılan yine aynı o Piedmont Blues tekniği bunda da e, kullanıldığını görüyoruz. E, bu parçanın e, menşeyle ilgili çeşitli hikayeler var. Aslında Dylan söz konusu olduğunda e, beklenebilecekten çok daha e, nasıl diyelim az varyasyonlu. Evet bir de belki cömertçe yani adam evet, e, evet. söylüyor bak şundan evet. aldım falan diye ama yine de hikayelerin birbirini tutmaması durumu söz konusu burada da. Evet. E, ilk olarak yani daha doğrusu e, ilk mi bilmiyoruz da hani e, erken olarak canlı seslendirmelerinden bir tanesi bu parçayı Carnegie Hall'daki bu 26 Ekim 1963'te e, verdiği meşhur e, konser. Onun için birçok anlamda dönüm noktası olan e, konser. Orada e, çalıyor Dylan bunu ve diyor ki orada bunu işte ben e, bir folk şarkıcısı olan Paul Clayton'ın yorumundan aldım diyor geleneksel folk parçası e, The Wind and the Rain isimli Rüzgar ve Yağmur isimli geleneksel folk şarkısının Paul Clayton yorumundan aldım diyor. E, ondan sonra zaten direkt parçaya giriyor. Canlı kayıtta e, şeyde internette bulup dinlemek mümkün. Parça da fakat 1985'e kadar yayınlanmamış bir şekilde duruyor arşivlerde. 1985'te ilk kez e, bir derleme albümün içinde. Resmi olarak yayınlanmış. Resmi olarak evet doğru yayınlanıyor e, o albümün notlarında Bob Dylan e, hikayeyi değiştirip ben bunu Paul Clayton'dan değil işte X şahsından almıştım ya da kendim yazmıştım demiyor. Paul Clayton'dan aldığını yine söylüyor ama ortada değişik bir hikaye var. Paul Clayton'ın başka bir geleneksel folk parçası aranjmanını e, isim olarak söylüyor. Aslında aradan da yaklaşık işte 63'ten 85'e 22 sene falan bir zaman geçmiş hani Dylan söz konusu olduğunda bir söyleşiden diğerine e, ne kadar farklılık gösterebilen adam olduğunu düşününce bayağı ciddi bir istikrar sayılır bu. <laughs> evet, e, milletçe alkışlıyoruz. <laughs> Öyle yapalım, alkışa kalktık. E, şimdi bu po 63'te de 85'te de referans verdiği yorumları çalacağız. Çünkü bu programın amacı o. Yani bir nevi işte hem Amerikana programı hem böyle işte bir e, müzikal arkeoloji programı diyelim. Evet e, bizim de hoşumuza gidiyor farklı farklı şeyler dinlemek. Evet hatta yani Amerika'da bir program yapıyor olsak bu birinci versiyon mu ikinci versiyon mu daha çok benziyor diye bir anket yapar. İşte kazananlardan bir tanesine bir Bob Dylan albümü falan hediye etmemiz gerekirdi en azından ama İstanbul'da Neyse açık radyo stüdyolarından yayın yaptığımız için hiç öyle işlere girmeyeceğiz ama şeye kulak vermek tabii ilginç. Yani evet. Benzerlikleri. Dylan'ın 63'te söylediğimi 85'te söylediğimi kulağa daha doğru e, geliyor. İşte birazdan onu deneyebileceğiz. Evet ama önce tabii Paul Clayton'dan e, biraz bahsetmeli. Biraz bahsedelim. E, Paul Clayton ilginç bir şahsiyet. Bob Dylan'ın erken dönem Bob Dylan'ın o protest şarkıcısı olan Bob Dylan'ın e, ciddi anlamda yakın arkadaşlarından e, bir tanesi. E, Kendisi 1931 e, yılında e, bu asla ismini söyleyemediğim bir eyalet var ya Massachusetts. Ah çıktı galiba. <laughs> Bravo. Evet. Ee, oradan e, bir balina avıyla geç, geçinen bir liman kasabasından New Bedford adında bir liman kasabasında doğuyor. Zaten e, en meşhur şarkı albümlerinden bir tanesi de bu e, işte Whaler Songs denilen işte bu balinacı avcılığıyla ge, geçinen balıkçıların hayatlarını konu alınan bir folk müzik alt türü var. E, o türde şarkıları bir araya getiren bir albüm. Ee, önemli katkıları var aslında e, şey müzikolojiye, folk müzik tarihine. Çünkü Pink Anderson isimli epey ünlü ve bence epey değerli bir blues şarkıcısı vardır. E, Charlottesville, Virginia'da onu kaydetmiş 1950'de. E, bu seyyar kayıtlardan birini yapmış bu Lomax'ların yaptığı gibi. Kendi ilk kayıtları 1952'de olmuş. Ee, epey bir aslında albümü çıkmış. Hatta Dylan'a göre epey farklı konuşuyor Dylan ama 30 tane falan albümü var diyor ben Paul Clayton'la Clayton ilk tanıştığımda. Epey de o yüzden depresyondaydı diyor. Dylan gani gani yararlıyor, yararlanıyor Clayton'ın e, materyalinden. İşte Clayton'ın yorumladığı yine bir geleneksel folk şarkısı Scarlet Ribbons for Her Hair. E, melodik anlamda Don't Think Twice'a e, epey ilham veriyor diyelim. Sözel anlamda lirik olarak da epey e, alıntı var oradan. İşte bu, bu en meşhur e, dizelerden bazıları yine o parçadan alınıyor Don't Think Twice için. Ee, tabii Dylan borcunu 70 yılında Clayton'ın e, Gotta Travel On isimli parçasını Self Portrait albümünde yorumlayarak e, ödüyor ama e, biraz geç tabii Clayton 67'de kendi yaşamına son vermiş. Evet Bob Dylan'ı da üstelik çok severmiş yani hayatta böyle bir jest yapsa Dylan e, herhalde daha anlamlı olacakmış. Evet e, epey e, severmiş hatta e, 64 senesinde bu Dylan'ın meşhur e, protest şarkıcısı personasını geriye bırakır bırakmaz belki de bir geçiş veya işte bir başlangıç olsun diye e, çıktığı bir e, ABD turu var e, otomobille. O turda e, Dylan'a eşlik eden e, üç kişiden de biri Paul Clayton. Evet ve Bob Dylan'ın yazdığı, söylediği ve e, işte bizim çaldığımız şekliyle e, Percy Song e, daha sonra John Baez tarafından seslendiriliyor. E, başka coverları da var ama belki bir de Arlo Guthrie'nin e, cover'ı en e, tanıdık bilinen e, yorumlardan bir tanesi. Evet biz şimdi ama e, Bob Dylan 63'te bu parçayı ben buradan ilham aldım diye e, ismini vererek söylediği The Wind and the Rain veya başka bir ismiyle e, Two Sisters isimli parçayı dinleyeceğiz. Paul Clayton'ın kendi sesinden. There was an old man in the north country Bow down, bow down There was an old man in the north country, the boughs they bent to me. There was an old man in the north country, he had daughters one, two, three. Love will be true, true to my love, love will be true to you. There was a young man came courting there, bow down bow down. There was a young man came courting there, bows they bent to me. There was a young man came a courting there, he did choose the youngest fair. Love will be true, true to my love, love will be true to you. He gave to the youngest a gay gold ring, bow down bow down. He gave to the youngest a gay gold ring, bows they bend to me. He gave to the youngest a gay gold ring, and to the oldest not a single thing. Love will be true, true to my love, love will be true to you. He gave to the youngest a beaver hat, bow down bow down. He gave to the youngest a beaver hat, bows they bend to me. He gave to the youngest a beaver hat, and the oldest she thought hard of that. Love will be true, true to my love, love will be true to you. Sister, oh sister, let's walk the seashore, bow down bow down. Sister, oh sister, let's walk the seashore. The boughs they bend to me. Sister, oh sister, let's walk the seashore to see the ships come sailing o'er. Love will be true, true to my love, love will be true to you. They are walking along on yonder sea brim. Bow down, bow down. They were walking along on yonder sea brim, bows they bend to me. They were walking along on yonder sea brim when the oldest of the youngest in. Love will be true, true to my love, love will be true to you. Oh, sister, oh, sister, hand me your hand, bow down bow down. Sister, oh sister, hand me your hand, bows they bend to me. Sister, oh sister, just hand me your hand, and you may have my house and land. Love will be true, true to my love, love will be true to you. Oh sister, oh sister, hand me your glove, bow down, bow down. Sister, oh sister, hand me your glove, bows they bend to me. Sister, oh sister, just hand me your glove, and you may have my own true love. Love will be true, true to my love, love will be true to you. I'll neither hand you hand nor glove. bow. I'll I'll neither hand you hand or glove, bows they bend to me. I'll I'll neither hand you hand or glove, for all I want is your true love. Love will be true, true to my love, love will be true to you. So down she sank and away she swam, bow down, bow down. Down she sank and away she swam, bars they bent to me. Down she sank and away she swam until she reached the old mill dam. Love will be true, true to my love, love will be true to you. The miller threw out his old grab hook, bow down bow down. The miller threw out his old grab hook, bows they bend to me. The miller threw out his old grab hook and pulled the fair maiden out of the brook. Love will be true, true to my love, love will be true to you. Miller, oh, miller, here's three gold rings, bow bow down. Miller, oh Miller, here's three gold rings, bows they bend to me. Oh Miller, oh Miller, here's three gold rings, if you'll take me to my father's again. Love will be true, true to my love, love will be true to you. He up with her fingers and off with her rings, bow bow down. He up with her fingers and off with her rings, bows they bend to me. He up with her fingers and off with her rings, threw her back in the brook again. Love will be true, true to my love, love will be true to you. The miller was hung at his mill gate, bow down, bow down. The miller was hung at his mill gate. Vows they bend to me. The miller was hung at his mill gate for drowning of my sister Kate. Love will be true, true to my love. Love will be Evet, Paul Clayton'ın kendi sesinden Nedik Two Sisters. Benzerlik olarak Percy Song'la yani sözel olarak var evet benzerlik ama melodik olarak da eh hani daha benzerlerini görmüştük diyelim. Evet doğru. Bence de yani bilmeden insan dinlese aa bu buradan alınmış falan ben diyemedim en azından. Evet. Ee, şimdi sıradaki parçamıza geçmeden tabii biraz üstüne konuşacağız. Ee, Dylan'ın 85 senesinde Cameron Crowe'a ya ben aslında Percy Song'u e, Paul Clayton'ın Hiram Hubbard isimli yorumundan aldım demesi üzerine bayağı bir gene arkeoloji yaptık. 62 senesinde Fincan Club isimli bir e, kulüpte canlı bir kaydını bulduk. Onu biraz işte elimizden geldiğince temizledik falan. Çok da iyi bir kayıt değil. Ama şey bakımından iyi bunu çalacağız şimdi. Ee, yani 62 senesinden 63 senesine Dylan'ın bir müzisyen olarak e, kat ettiği gelişmeyi görmek açısından epey iyi. Yani arada yaklaşık bir sene hatta belki biraz daha az bir süre var. Ee, birinde işte ufacık kimsenin bilmediği bir yerde Fincan Kulüp'te çalıyor. O popülaritesini gösteriyor. Ee, bundan birkaç ay sonra yani işte bir seneden az bir süre içinde e, yani New York'un e, belki de ABD'nin en prestijli e, konser salonlarından bir tanesinde Carnegie Hall'da çalıyor. Ee, yani popülarite olarak bir öyle bir sıçrama yapmış. İki dinleyince zaten siz de göreceksiniz. Hani bu Hiram Hubbard kaydına Fincan Kulüp'teki başlaması yani bir buçuk dakika falan sürdü oraları biz kestik sizler için <laughs> sıkıcı olur diye ama yani çalarken yaptığı hatalar işte biraz detone olması ıvır kıvır onu geçiyoruz. Onlar da dikkate e, gelebilir, çarpabilir. Bu Hiram Hubbard gerçek bir karakter galiba. Öyle olduğu söyleniyormuş evet. Ee, ben de baktım çok bir şey bulamadım. Bir e, New York eyaletinin kuzeyinde Hiram Hubbard evi diye 1800 20'de e, yapılmış ve tarihi eser olarak e, bir şekilde kayda geçmiş bir evden bahsediliyor. Belki aynı, büyük ihtimalle aynı Hiram Hubbard'dir çünkü aslında kolay rastlanan bir isim de değil. Ama onun ötesinde bende çok bilgi yok. Evet yani söylenene göre ve parçanın sözlerinden de anlaşılacağı gibi Hiram Hubbard bir e, suçsuz olduğu halde e, öldürülen bir şey, bir kişi. E, söylentiye göre e, işte kuzeyli e, işte ama güneyde e, yapmadığı bir suçtan dolayı e, vurularak öldürülüyor. Üç tüfek kurşunuyla vurularak öldürüyor şarkı sözlerine göre de. Eh, Kuzeyliler de kendilerinin kendilerinden bir insanın gidip güneyde vurulmasını filan mutlaka böyle bir tarihi şey olarak e, kaydetmiş olabilirler. Olabilirler bilmiyoruz ama ilginç bir e, hikayesi var. E, işte Dylan'ın da sevdiği türden hikayeler. Dylan zaten bu tarz hikayelere bayılıyor. Yani New York'a ilk geldiği günlerde e, şey kütüphanesinde, New York kütüphanesinde eski gazete küpürlerini okuyarak geçirdiği zamanda bunları topluyor. E, tam ona hitap eden türden bir hikaye diyelim. Evet ve şimdi belki biraz mukayeseli bir şekilde dinlemeye çalışalım o zaman. Percy tamam. Song, Two Sisters, şimdi de e, diğer varyasyon Bob Dylan'dan dinliyoruz. Hiram Hubbard. Hubbard wasn't guilty. I've heard great many say Hiram Hubbard. took him across a mountain and they whooped him on the hill. Yes, they took him on the mountain and they whooped him. I've heard great many say Hiram Hubbard. took him down to Danville and they threw him in jail. And it was there nobody saw him, nobody could go his way. But Hiram Hubbard was guilty. I've heard great many say. Hubbard wasn't guilty. I've heard a great many say he was not in this county. He was forty miles away. But they took him strapped him to a tree. Yes, they took him out at midnight and they strapped him to a tree. It was there that they killed him with a rifle. Bob Dylan'dan dinledik. Hiram Hubbard. Zamanlar değişirken Bob Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl programındasınız. Bir pazar akşamı daha e, stüdyodan Mahir Ilgaz ve ben Güven Güzeldere programı yapıyoruz. Altu Güzeldere bu akşam yok. E, The Times They Are Changing programımıza ismini veren, ilham eden e, Bob Dylan'ın üçüncü stüdyo albümü 1960'ta yayınlanmış e, bu albümle ilgili söyleyip e, söylemek istediğimiz her şeyi bu programda bitirmek üzereyiz. E, tek bir parça kaldı. Gelecek hafta Bob Dylan'ın dördüncü albümü Another Side of Bob Dylan'a geçeceğiz. Evet bu geçişi yaparken de aslında tekrar vurgulamakta fayda var. Dylan e, kariyerinin belki de o oh, hala bugün bazılarının e, kendilerini ihanete uğramış hissettiği e, protest şarkıcılık, protest müzik e, dönemini geride bırakıyor. Ve bundan dolayı da kendisini 60 sene sonra affetmeyenler <laughs> hala mevcut neredeyse. Evet. E, neden peki bırakıyor? Şimdi albümün kendisine baktığımız zaman The Times They Are Changing'e baktığımız zaman işte kapağa bakıyoruz. Böyle e, işte sıradan normal işçi sınıfı kıyafetleri içinde e, sert bakışlar atan e, bir genç var böyle kapakta. Epey e, işte birkaç kalkık falan hatta böyle e, nasıl denir horoz bakıyor biraz. Evet aslında caizse. yani albümün içeriğine uygun bir fotoğraf. Evet. bizim Twitter hesabımızın da ikonu o fotoğraf ayrıca evet. oradan görülebilir. Yani hatta işte Walker Evans'ın meşhur bu Dust Bowl fotoğrafları vardır. E, bu ABD'de 30'larda yaşanan büyük e, ekolojik yıkım, orta eyaletlerin e, ekolojik yıkımı ve e, kuraklıkla ilgili o kuraktan etkilen çiftçilerle ilgili bir serisi vardır. Belki o, o serinin arasından çıkmış bir fotoğrafa benziyor. Evet. Bilinçli olarak olsa gerek. Evet. Ee, içeriye baktığımız zaman parçaların işte temalar ortak. Yani bunu burada defaatle vurguladık. İşte adaletsizlik, e, vatandaşlık hakları, mücadele, e, gerçekler, yalanlar, e, siyaset çeşitli e, tezahürleriyle. Bu ortada olan e, ama parçaları böyle daha derinlemesine dinlediğiniz zaman e, neyi protesto ediyor? Yani bir hikaye anlatıyor evet, çoğu ama evet. neyi protesto ediyor evet. öyle e, net bir şey çoğu zaman e, yok. işte hani albümdeki en kuvvetli parçalardan biri When the Ship Comes In. Hani dinlediğin zaman müthiş bir değişim var. Bir, bir değişim olacak işte her şey e, değişecek. O zaman işte olması gereken düzenin alt üst olmasıyla ilgili bir parça bende Ship Comes In. Yani evet. Bana öyle geliyor. Evet. Bana onu veriyor. Ama şimdi parçanın hikayesi en azından John Baez'den dediğimiz kadarıyla adam bir otele giriyorlar. Adamı otelde tanımıyorlar. İşte da vermeyi reddediyorlar. İşte John Çok Baez giriyor da hallediyor falan. O da girip sinirle parçayı yazıyor. Şimdi parçadaki yani albümdeki diğer parçalarında şeyi bu. içeriği bu aslında baktığımız zaman. Öyle parçalar ki insanların dinleyenin istediği şeyi alabileceği türden parçalar. Zaten e, Grail Marcus da ileride bunu söyleyecek Dylan parçalarıyla ilgili. Yani işte çok derin gözükebilen parçalar diyor. Bu bir suç mudur bilmiyorum hani böyle parça yazmak. Bence değil. E, ama bu yönden de çok ileride tabii bu protest personasını, e, dönemini geride bıraktıktan sonra çok eleştiriliyor. Samimi olmamakla eleştiriliyor. Bu sebepten ben, dolayı. When the Ship Comes In Gezi Parkı'nı anlatıyor diye hep dinliyordum. Evet yani işte dinleyene herkese istediğini veriyor. Ee, yani aslında bu dediğin bence doğru. Ortada bir yani ne bileyim ideolojik bir bakış açısı ya da çerçeve var da ona hizmet ediyor filan değil. Belki bu personadan bu kadar hızlı vazgeçmesinin de sebebi bu. E, Dylan'ın tutunacak bir e, anlatmak istediği öyle bir ideolojik bir hikaye yok sanki. Aksine bireyci ve işte e, zaten bu adaletsizlik kavramı temelde bireyle çok ilgili olduğu için e, adaletsizlik her şeyden önce bireysel seviyede evet. hissedilir çünkü. Onunla çok ilgili olduğu için e, samimiyetsizlik yapmıyor. Öyle öyle teoriler, öyle yorumlar da var. Teori demeyeyim çok iddialı bir müzik programında ama öyle yorumlar da var. E, yani temel duruşunu değiştirmiyor. Sadece işte güncel olaylardan biraz daha e, bireysel olana, siyasi güncel olaylardan bireysel olaylara veya e, başka hikayelere geçiyor deniliyor. Çünkü her şeyden önce bir radikal bireysel, e, radikal bireyci evet. olarak tanımlıyorlar onu. E, en azından benim program sırasında epey faydalandığım Ian Bell'in e, Once Upon a Time The Lives of Bob Dylan isimli kitabında öyle bir yorum var. Bunu da aktarmış olayım. Benim yine de ama hala anlamadığım bir şey var. Bu e, e, protestocu e, insan işte yurttaş hakları e, filan aktivisti personasından niye bu kadar kolay vazgeçiyor? Çünkü aslında oradan daha hayli bir ekmek çıkarmış. En azından bir üç beş sene daha. Bunun da farkında olsa. O da aslında öyle değil pek. Yani çok uzattık gerçi son parçadan ama söyleyeyim. E, çünkü bu işte protest dönemine Bob Dylan'ın bakıldığı zaman işte Bob Dylan'ın Bob Dylan olduğu dönem. Evet. Albüm satışlarına bakıldığı zaman en yüksek albümü 20, 20. sırada mı ne giriyor? Ha bak ben onu bilmiyordum. Yani şeyin e, etkisi bu personanın sonradan yani gelen folk dünyası içinde çok büyük olabilirsiniz ama folk dünyasının etkisi biraz abartılıyor e, geçmişe dönüp bakıldığında. O dönemde sıradan ABD'linin çoğunun folk dünyasıyla alakası yok. İngiltere'de evet. bir numara olan albümleri oluyor mesela. Evet. Ama ABD'de çok sonralara kadar olmayacak. Peki bu seride böylece çözmüş olduk. Teşekkürler. artık çözdük mü bilmiyorum ama öyle bir hmm. şey, e, öyle bir e, bilgi İnandım buna yani. Çok e, e, var. makul. Peki aslında zamanımızı bitiriyoruz. Son çalacağımız şarkı Son çalacağımız parçadan önce de tekrarlayalım. Bir de tabii şey de etkisi olabilir. E, ee, 63 senesine Newsweek'te Bob Dylan'ın bütün o güne kadar söylediği yalanları ifşa eden yani kendi kişisel yaşamına ilişkin söylediği e, çeşitli hikaye yalan demeyelim de işte anlattığı çeşitli hikayeleri öyle olmadığını ifşa eden bayağı şey bir makalede yayınlanıyor. Sert de bir makalede yayınlanıyor. O da o personayı geride bırakması için kendisine teşvik etmiş olabilir diye. Evet, evet. Son çalacağımız parça daha önce de çalmış olduğumuz e, bir şarkı aslında. Hatta hikayesini sanki Altu anlatmıştı ben öyle hatırlıyorum. Moonshiner. Niye çalıyoruz bunu bitirirken? Allah ne olursa olsun kimseye hani e, özel yaşamında yaptığı şeylerden dolayı e, herhangi bir saldırı gerçekleştirmesini kesinlikle tasvip etmediğimiz için çalıyoruz biz de. Moonshiner'da bir e, içki güzellemesi diyelim. Evet yani içki içenlerin üstüne sopayı kapıp doğru Yürüyenler değil. bu programı zaten dinlemiyorlardı ama biz de böylece küçük bir protesto jestinde bulunmuş olalım. Evet, Moonshiner çalabildiğimiz kadar artık Selahattin müsaade ettiği yere kadar gitsin. Haftaya görüşmek üzere diyeceğiz ama isterseniz siz anonsları yapın. Ee, ben Selahattin Çolak'a teşekkür edecektim ee, teknik masada. Ee, e, destekçimiz Civan Deniz Yeşilbağ'a ayrıca teşekkür ediyoruz. Programı böylece e, Bob Dylan'ın The Moonshiner e, şarkısıyla kapatıyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Been a moonshiner for seventeen long years. I spent all my On whiskey and beer. I go to some hollow and set up my still. I don't know go to bar room and drink with my friends where the women can't follow and see God bless them pretty women. Let me eat when I'm hungry. Let me drink. Zamanlar değişirken Bob Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl.